الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ثم أما بعد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا من <clears throat> birinci ayada əlifdir, sonra zəl hərfidir. Biz dedik ki, zəl hərfinin məxrəci dilin ucunu aşağı və yuxarı dişlərdən çıxartmaqla çıxır. Zə. Və oxuyuruq İzə, İzə, yəni İzə yox, İzə. Bəziləri oxuyur İzəcə, İzə, İzə deyil. Zəl hərfidir ki, bu zəl hərfinin məxrəci dilin ucunu aşağı və yuxarı dişlərin arasından bir az çıxartmaqla zə çıxır. <clears throat> və oxuyuruq belə İzə, İzə, İzə Sonra oxuduq və uzatdıq və dedi ki, İzə cəəə nəsrullah Cəə məddul muttasıl Muttasıl sözün mənası bitişik deməkdir. Və məddul muttasılın qaydasında biz dedik ki, əgər məd hərflərindən biri gələrsə və, mu, və bu məd hərflərindən sonra gələn həmzə eyni sözdə olarsa, bir sözdə olarsa, bu zaman məddul muttasıl baş verər və meddul muttasının uzatma miqdarı vacibdir. Yəni 4, 5 və ya 6 hərəkət hafsa nasib miqdariyyətinə görə. <clears throat> yəni qəst etdiyimiz yəni, əgər bir qari oxuyucu oxusa ki bunu İzə cəə nəsrullah səhv oxumuşdur. Səhv oxumuşdur. Çünki təcvid əhkamlarına riayət etməmişdir. Çünki bunun uzatma hökmü vacibdir. 4, 5 və ya 6 hərəkət miqdarındadır. <clears throat> Sonra fikir verin, oxudum ki, İzə cəə nas nas demədim ki, nəs nas çünki sabdır. İzə cəə nas İzə cəə nasrullah bir dənə də oxuyuram. İzə cəə nasrullah sab. Bəli? Yox, nas, nas, nas. ə. E, nas, nas deyil, nas, nas deyil. Nəs, nas. Yəni, artıq saya vurduğu üçün məxrəc elə bir ki, mun biraz məxrəci dəyişir. Yəni, dəyişmir. Nə, nədir? İncədir, nə? Amma nas, nas, sən elə bir şey sad eşidəndə artıq elə bir hə, şey qalındır. Bəli. <clears throat> Və sonra Allah sözünü qalın bir şəkildə oxuduq və dedi ki, İzə cəə nəsrullah, Allah. Nəyə əsasən? Çünki ləfsul cələlə Allah sözündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi dammadır və bu damma da olduğu üçün Allah sözü qalın oxunur. <clears throat> və həmçinin ayənin sonunda İzə cəə nəsrullahi vəl-fəth vəl-fəth <clears throat> hədis çıxılıb. Ayənin sonu vəl-fəthu. Amma dayandıq oldu vəl-fəth. Yəni dayandığımız halda <coughs> məli hə hərfi, hə hərfini yəni çox yox və az da yox ifadə etməlisən. Bir dənə də oxuyuram qulaq asın. İzə cəəə nəsrullahi vəl-fəth vəl-fəth bildirmək lazım duran nədir? Hədir. Aynı olub. İkinci ayə Vara Vara Eytən nəsə Vara eytən nəs Va Va Ra Ra qalındır. Va Ra E Vara eytən Ey Əy Yəni oxuram. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ nunu saxladıq. Çünki nunun hökmlərindən dedi ki, nun əgər şəddəli gələrsə, bu zaman buğunnə olunar və səs burundan çıxar və iki və ya ən çoxu üç hərəkə miqdarında uzatmaq olar. <clears throat> Sonra yədxulunə sözünü dəli vırdıq, nəyə əsasən? Qalqalaya görə və dedi ki, bəli, kiçik qalqaladır və qalqala əksəbə deməkdir ki, <clears throat> bu qalqala 5 hərfdə baş verir. Hansı, bu hansı hərflərdir? Qaf, ta, bə, <clears throat> cim, bir də də. <clears throat> Bunlar qutbucət sözündə cəmləşmişdir. Qutbucət sözündə cəmləşmişdir. Və əksəba, bu hərflərin əksəbası iki cür olur. Böyük və kiçik əksəba. Əgər bu hərflərdən biri <clears throat> sözün sonunda gələrsə, böyük əksəba olacaq. Buna misal, Qul huvallahu əhəd, əhəd, əhəd, Allahu samədi, samədi, böyük əksla. Amma bu hərflərdən biri, məsələn, dərdir də, sözün ortasında gələrsə, məsələn, yədxulun, artıq əksədə az olacaq. Yəni, böyüyə nisbətən az olacaq. Ay, bə, <clears throat> sözün sonunda. Sö Bəli, hər bir kəlmənin axırında gəl gəlsə, sözün böyük e, sayılır. Ortasında Amma sözün ortasında gəlsə bu hərflərdən biri, artıq nəyini sarılır? E, Kiçik sarılır. Məsələn, buna misal qafa, məsələn, Qul ə'udhu bi rabbil fələqə, fələqə, al həqqə Böyük əksilə. Ləm yəlid böyüdür, bəli. Ləm yəlid böyüdür. <coughs> Deməli, oxuyuruq ikinci ayəni. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا Deməli, Allah sözü incə oxundu. Nəyə əsasən? Çünki Allah sözünə əvvəl gələn hərflə kəsrədir. Bu zaman Allah sözü incə oxunar. Və bu cür oxumaq səhvdir ki, insanların bəzilə oxuyur və deyir ki, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ فِي دِينِ اللَّهِ Allah sözü İkisi də böyükdür. Yox, biz iki rəy dedik də. Biz, biz iki rəy dedik. Yəni, birinci rəydədə dedik ki, o demək, insan, bəzi qiraçilər dedik ki, sözün sonunda olarsa, böyükdür. Ləm, yəlid bir dənə sözdür. Və ləm yuləd bir dənə sözdür. Bunlar ayrı-ayrı sözlərdir. Başqa başqa sözlər. Yəlid bir sözdür, yuləd bir sözdür. Amma bəziləri deyir ki, əgər ayənin ortasında olarsa bu qalqala, kiçik olur. Kiçik kimi sayıla bilər. Amma yəni, əgər sözün sonundasa, bu kitablar da belə gəlir, yəni, böyük də edə bilərsən. Ləm yəlidi və ləm yulədi. İkisində eyni. Olur. <coughs> Allah sözü incə oxundu. Sonra, e, yəni, çoxundan eşitdiyim bir səhvdir ki, bəziləri bunu oxuyur əfvacə, əffə, əfvə, əfvə, yox, əffəcə, əffəcə yəni fə ilə vav məxrəci eyni olduğundan bu hərflərin məxrəcini ayırmaq lazımdır. Əf, əf və, əf və, əf və. Ay, sağ ol. Hə? Əf və. Əf və. Ay, mən. <coughs> Oxuyuram ikinci ayə. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أفواجا açıq bir şəkildə. Fə sonra vav. Sonra ayənin sonu əfvacəndir. Əfvacən. Və biz dedik ki, əgər ayənin sonunda ən olarsa bu zamanlı oxunmaz və iki əlki uzarlar. Yəni, ərəb dində altı əlkə var da, düzdür? Əslində üçdür. Üçün də gəl tənvillər altı. Ədi, idi, udu, yəni fəthədir. Kəssədir, dammadır. Düzdür? Əndi, indi, undu. Altı dənə. Mə məsələn, kitəbu, kitəbi, kitəbə, kitəbun, kitəbən, kitəbin. Arxalar. Ə, bunlardan beşi, beşində dayandıqda ayənin sonu sükunlu olur. Məsələn, deyək ki, kitəbə, kitəbu, kitəbi, kitəbin, kitəbun. Bu kitab sözündə hamısında dayansaq, vəqf etsək, bütün kitab sözünün sonu sukunlaşır. Ə, i, u, in və un itir. Amma əgər sonu kitəbən olsa, bu zaman iki hərəkə miqdarında uzadılacaq. İki hərəkə, çox yox. Və oxunacaq belə. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا Bəziləri bunu çox uzadır. Bəli? Yox, yox, yox. Mənim vardı yox. Çünki əndir, əndir. Üstünlüğü itir, olur ə, uzalır. Əslə ədə axı fikir verir. Uzatmadığını itir. Ə oldu. Ə, fikir verir. Əlifə göründə ən uzadıqdır, çəri Bəli, bəli, bəli. Üçüncü ayə Fəsəbbih bihamdi Fəsəbbih bihamdi İki dənə hə yan bayan gəldiyi üçün iki dənə hə yan bayan gəl gəldiyi üçün bu hərfləri məxrəcdən çıxartmaq biraz çətindir. Fəsəbbih bihamdi Və burada sindir. Bəzilər deyir fəsabbih, fəsabbih. Sin. Fəsə, fəsə, fəsəbbih bihamdi. Fəsəbbih bihamdi. Ready? همچه ای خوندی لر یو یو فسبح فسبح ای فسبح اومس سافت فسبح بحمد بحمد فسبح بحمد ربك ربك وس وس الوص وس واستغفر وس سندي واستغفره واستغفره Həni də çıxardırsan. Vastagfir incə. Oldu? Aysa. Vastag vastagfir. Fir. Həni çıxarsan. Necə ki burada fəth sözündə həni çıxartdın və dedin ki: "İzə cəə nəsrullahi vel fəth." Hə gəldi və həmçinin üçüncü son sonunda da bu həni çıxardırsan və deyirsən: fəsəbbih bihamdi rabbikə vəstəğfirh vəstəğfirh və cim gəldi və bu cim də iki dedi ki hökmü var birincisidə keçmək və dayanmaq, amma dayanmaq daha əfsəldir, daha xeyirdir. Yaxşı keçsək, ayşə, oxunacaq. وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ Aydın oldu? Bəli? Eşit, eşit, niyə eşitmir? وَاسْتَغْ وَاسْتَغْ وَاسْتَغْفِرْهُ deyəcəm. Həmçinin innəhu sözündə uzatdıq, çünki şəddəli nun gəldi və deyir ki, əgər şəddəli nun gələrsə və ya şəddəli mim gələrsə, bu zaman bu iki hərif uzanar. bu hərfin xüsusiyyətlərindəndir ki, şəddəli hallarda uzanmasını sevər. Düzdür? Və oxuduq ki, innəhu, innəhu. Bu keyfiyyət yalnız bu iki hərfə aiddir. Başqa heç bir hərfi o qədər uzana bilməzsən. Deyənməzsən ki, əb, ət, əf alınmır. Artıq başqa bir şey verməyəcək. Amma bu iki hərfi nə qədər uzatsan, yəni nə qədər yox, iki-üç hərfi uzatma lazımdır. Və ayənin sonu, bəli qira'əti şəddi olanda uzatmaqdır. Bəli, bəli, bəli. Ancaq şəddər. Və innəhu sözünü uzatdıq, çünki hədi hənin üzərində dammadır və sonra kiçik bir vav şəhəsi var. Və o biz də dedi ki, vavın, u, yəni u hərəkəsinin uzatmasının gizli əlamətidir. Gizli. No? Və ayənin sonu belə oxunur. İnnəhu kənə təvvəbə kərkər. Bunun əsli əndir. Yaxşı, qardaş sual və ki, nəyə görə mim qoyulub? İndi biz oxuyuruq, baxın. İnnehu kâne tevvâben bismillahirrahmanirrahim. Nə oldu burada? İqləb baş verdi. Məhz iqləb baş verdiyi üçün əndi də ən, tevvâben, mı çevrilir mimə və mı çevrilir, mimə çevrildiyi üçün burada mim işarəsi qoyulur. Nəyə görə? Bismillahə keçmək üçün. Aydındır. Bir dənə təkrar keçim. Əgər dayansaq, üçüncü ayın sonu iki hərəkə miqdarında uzadılır. Çünki ən olduğu üçün. Əsli bunun əndir. Bu mim yoxdur. Ən. Əsli təvvəbəndir. Və oxunur, İnnəhu kənə təvvəbə təvvəbə Əgər keçməsək, e, əgər dayanmasaq və Bismilləhə keçsək, bu zaman uzatma olmur və iqləb qaydasına əsasən və biz deyik ki, iqləb o zaman olur ki, sukunlunun və ya tənvinlərdən biri gələrsə ən inun və ondan sonra bə hərfi gələrsə bu zaman sukunlunun mimi, e, sukunlunun özünün hərfi ən inunun nısı mimlə əvəz olunur. Ən oldu? Min bə'di oxunur min bə'di. Min bə'di. Və həmin qayda budur. Ayan sonu təvvəbəndir və oxunur إنه كان توابا بسم الله توابا geçti mime. Tevvaben ona göre mim koyduk. Ayet ne oldu? Keçək Məsəd surəsinə Təbbət kimi tamamdan surədir. Oxuyuruq. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد Birinci أخذوا və dedi ki, təbbət Təbbət. Tə hərfi çox e, az bir miqdarda tələffüz etdi, yəni məxrəcindən çıxartdıq və bildirdik ki, sonda tə var. Təbbət. Amma tə qalqalı hərf deyil. Tə qalqalı hərflən deyil. Yaxşı, və sual çıxır ki, nəyə görə bunu tələffüz etdi? Çünki tələffüz etməsək, olunacaq, yəni oxunacaq belə. Təbbət, təbbət, tə var orada, bilinmir tə. Bilinmir. Təbbəz. Sən heç, heç, heç bilmədin orada tə var, yoxsa yoxdur. Amma onun günü e, qiraat əmrədirlər ki, kiçik bir, yəni çox az bir miqdarda tə hərfinin məxrəcini eşitdir. Birincisi ki, tə var. Təbbət. Təbbət. Çox az bir. Bəzə deyir təbbət. Təbbət. Bu da deyil. Və bəzə deyir çı. Təbbət. Bu da düz deyil tədi çox az bir miqdarda tələffüs etmək lazımdır və oxunur belə. Təbbət, təbbət, təbbət. Ha, ah, çox az. Aynı olur. <clears throat> Sonra yədə sözündə uzatmadır, meddun munfasıldır. Çünki məd hərfindən sonra gələn əlif başqa-başqa sözlərdəndir. Hökmü caizdir. 2 və ya 4 və ya 6 hərfi miqdarında uzatmaq olar. Və oxuyuruq 4 ilə Təbbət yədə أبي لهب أبي لهب وتب لهب وتب İdam ma'al gunnə. Çünki biz deyik ki, sukunun və tənvillərdən sonra dörd hərf gələrsə, yə, min, vav, nun, bu zaman sukunun və tənvillərin nun səsi itər və ikinci hərf isə şəddənlər və səs buruna gələr. Təbbət yədə əbi ləhəbin və təbb Əbi ləhəbin və təb Yə, mim, vav, nun. Yəmnu sözündə cəmləşmişdir. Yəmnu. Və sonda və təbb qalqalıdır. Nəyə əsasən? Çünki təbbədir, e. ə. Ə də itir. Olur sukun. Ədir də sonu. Və təbbə. Amma ə, e, ə e itir və sukuna çevrilir və deyir ki, qalqal ərfləri 5-dir ki, qaf, ta, bə, cimdəl. Bə də bu hərflərdəndir. Hı? Biz artıq üçünü sizdən keçdik, mən biləndə. Onlardan bir, birincisi İxlas surasının birinci ayəsi, yəni qalqalı hərflər. Qul huvallahu əhəd bir. İkincisi Fələq surasının birinci ayəsi. Qul əuzu bi rabbil fələq. Sözü ki, üçüncüsü elə bə hərfidir, Məsəl surasında. Tebbet yede ebi lehebin ve tebbe. Kaldı ikisi. Cim bile ta. Ve cim de mesela misal götüre olsun hac sözü. El hac. Okuyoruz. El hac. El hac. Veya taya olsun kıst sözü. Kıst. O, Xələsmə şey, inşallah gəldikdə. Biz indi buradayıq. Tropos deyilmir. Ah, Çünki qaf hərfidir ona görə. Elə bu qaf orada şəddəli sən sözün ortasındadır. Çünki sözün axırındadır, ortasında deyil. Üz, üz istəm, yəni e, sözün axırıdır. Kəlmən axırıdır. Kəlmən axırıdır. İşte. Ona görə. İkinci ayə Mə əğ əğ Bəzədir əğ əğ Ğa hərfi qədir yoxsa qadır. Ğa. Qalındır, düzdür. Onda oxunmalıdır. Mə, əv. Fikir verin, yəni çox incə bir məsələdir. Əgər desək ki, mə, əğnə, əğ, ğa. Olacaq ğa. Mə, əğ, ğa. Amma əğ, ğa. İncə məsələ, düzdür. Ona görə buna fikir vermək lazımdır. Mə, əğ, əğ, nə, əğnə. Oxuya bilərik ki, mə, əğnə səhvdir. Əğ, ğa. Amma bu ğa deyil. Bu nədir? Qadır. Və ona görə hətta sukunlu olsa belə bunun məxrəcini düzgün bir şəkildə çıxartmalısan. <clears throat> və sonra nə gəl, nun gəldi, nunun üzərində fəthədir və sonra ə, e, ya məksura və üzərində kiçik bir, bir xət var ki, o da dedi ki, əlfin uzatma miqdarı da iki hərəkə miqdarında uzadılır. Sonra mə əğnə anhu məluhu hə gəldi Sonra damma, üzerinde dammadır ve kiçik vav içerisi. Bu da onun iki erke uzatmasını bildirir. مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبِ كَسَبِ Yine kala kala. Üçüncü aya. Seyas, seyas, seyas, sefti. Seyas, la, seyas, la, seyas, la. Düzgün budu ki, Səyaslə, səyaslə, nə bu? Səyaslə nəran zətə ləhəb. Səyaslə nəran, nəran ixfa baş verdi. Çünki ən in ondan sonra və hərfi gəldi. Bu da ixfa hərflərdəndir və ixfada səs buruna gedir. Və fikir verin, ənin yazılış forması bir-birinin altında deyil. Yəni yan-yanadır belə. Yəni, bu o deməkdir ki, burada... Bəli, hə? Teala şey. Ama ben size yani dedim ki biz bu cür şeylere fikir vermeyeceğiz. Bizim Aynen. əsas, bəli, bizim əsas məqsəd qaydanı əzbələyəcək, 15 hərfi əzbələyəcək və sonra isə onu tətbiq edəcək. Oldu? Davam edirik. Səyaslə nəran zətə ləhəb Yenə qalqala. <clears throat> Dördüncü aya. Vam, vam ra'atuhu Vam ra'atuhu Və burada vəslə işarəsi var. Vəslə vavdır, sonra isə vəslədir və, və vəslə dedik ki, birləşdirir. Sözü sözə birləşdirən və ya hərfi hərfə birləşdirən. Aydın oldu? Və oxunuruq. وَمْرَأَتُهُ وَمْرَا Ra qalındı. وَمْرَأَ وَمْرَأَتُهُ və uzadılır. İki hərkə. Həmmə mimdir. Təşdid və biz deyik ki, mim. Əgər təşdidlə gələrsə, şəddən gələrsə, onda nə olar? İki hərəkə və ya üç hərəkə uzadılır. nunla, mim. Bu elə bir hərflərdir ki, xüsusiyyətlərindən deyir ki, yəni iki və ya üç hərki uzalsın. Həm də qunnəsi və səs buruna geçsin. Həmmələtəl hətab Həmmə Həmmələtəl hətab Bəli? Bəli, bəli. İx ixfa kimi yox, ümumən buruna verirsən təmiz və səs gizləmir. İxfada gizlənir. Mın gizlənir. Amma burada isə səs artıq burundan çıxır. Qunnədən çıxır. Həm, həm cavab tam bir şəkildə. Yox, ixfada birləşmir, həm də, yəni sən qəst etdiyin olub ki, ixfa şəfavidir, yoxsa iqləbdir. Hə, dil dəymi. Bəli, bəli. Amma şeydə, ə, e, burada isə dodaq tam bir şəkildə ötülür. Çünki mimin məxrəci belədir. Əm, im, um, əmmə, əmmə, dodaq tam bir şəkildə ötürülür. <coughs> Dördüncü ayə, bir dənə də oxuyuram. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ Ta hərfidir və zədil hətəb, hətəb. Tadır, qalındır. Hətab, bir dənə də oxu. Hətab, hətab, ba deyil, bə. Hətab, hətab, çünki nə? Bə incədir. Fikir verin necə, yəni incə məsələlərdir. Biz desək ki, hətabı, hətabı, b, b, b, yəni o. Məxrəcü. Amma bə, incə. Hətabı, hətabı, bə, incə. Və beşinci aya Fi cidihə həblum min məsəd Fi cidihə həblum həb, həb, nədir? Qalqala. Qalqala. Həb, həb, sükunlu bəl gəlir. Amma qalqala hansındandır? Kiçik, böyük. Kiçik nəyə görə? Ayəni sözün ortasına gəlir. Fi cidihə həblum min məsəd iki dənə idğam ma'lğunla yan-yana. Həblum min məsəd həblun sözü undur, amma nı itir, çevrilir mimə və mimin üzərində fikir versək şəddə işarəsi qoyulur. Bu o demək ki, nı itdi. Həblum, həblum və demirəm ki, həblun. Deyirəm, həblum. Udan keçirəm imə. İdğam məluğu nəyə görə? İdğam hərflərin bir-birinə girməsidir. Tamam, baxmaqmalı. Və məlğunnə,ğunnə ilə bir yerdə. Səs burundan çıxır. Və biz deyik ki, əgər sukununun və ya tənvillərdən sonra yenə bu dörd hərf gələrsə, ya min vavnun, bu zaman bu tənvinlər və ya sukununun itir, düzdür? və ikinci hərf isə şəddənir. və fikir verin, həblun əsli undur. Amma undur, sonra isə mim gəlir şəddəli. Yəni, unla şəddəli mimi oxumaq mümkün deyil. Həblun, sonra nə? Həblun olmur. Yəni, nını itirirsən. Nını itirirsən, oxumursan, mim şəddələnir. Həmçinin, min məsəd, min məsəd. Oxunur, min məsəd, min məsəd. İdğam ma'al ğunna qaydasına əsasən. Bu mimi aşağıda qovdarkən də bismillah keçmək üçündür. Bəli, bəli. Fi cidihə həblum min məsədin bismillahirrahmanirrahim. Yuxarı ilə aşağıda fərq nədir? Bu əndi, bu indi. Yəni, sual verir ki, qardaşımız, burada <clears throat> deməli Nasr surəsinin sonuncu ayəsi 3-cü ayədə innəhu kana tawwaban mim yuxarıdadır. Amma Məli Məsəd surəsinin 5-ci ayəsində ismi maşallah. Yəni cavab budur ki, Nasr surəsinin sonu əndir, ən. Onun üçün mı, mını götürüblər, mim qoyublar. Amma Məsəd surəsinin sonu isə indi. Bu zaman mını götürüblər, yerinə mim qoyublar. Və indi aşağıda yazılır. Hərfin aşağısında olur. <clears throat> e, Qureyş surəsində oxuyaq. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت بيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف Birinci, xavf. Li iləfi. Ləm əlifdir, ləm əlif. Birinci ləmdir, sonra əlifdir. Li iləfi və uzatdıq. Nəyə görə? Çünki əlifin altında ləm əlif. Yəni ikinci əlif əlifdir və əlifin altında həmzədir və həmzə kəsəldi. Sonra yə gəldi və üzərində heç bir şey yoxdur. Bu, burada demək təbii baş verdi ki, miqdar, uzatma miqdarı iki hərəkədir. <clears throat> sonra, li iləfi ləmni e, uzatdıq, çünki e, kiçik bir işarə var. Biz dedik ki, bu uzatmanın işarəsidir. Sonra birinci ayənin sonunu oxuduq ki, li iləfi Qurayş. Qurayş. Məddulin. Yaxşı, bəs axı biz dedik axı, əgər yə hərfi sükunlu gələrsə və yədən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi fəth olarsa, bu zaman e hərfi olar. Hə? əl-beyt və, de, və demək düzgün deyil ki, əl-beyt. Amma fikir verin, biz, bur biz burada oxuduq və dedik ki, li-iləfi quray, quray, quray, rayna. Artıq de, və işlətmə və demədi ki, qureyş, dedi qura, qureyş, qureyş. Çünki ra hərfi A olduğu üçün, məxrəci A olduğu üçün bu qayda ona aiddir. Aid deyil. O biri qalanlar. Və bəzilər oxuyur ki, li iləfi qureyş, qureyri, yox, olmaz. Qureyş, radır çünki qalındır. Qureyş. Bəli, bəli. Bir, bundan, bundan sonra belə o, bu tərəf o. Və burada e, ayən sözünü uzatdıq, çünki meddül lindir. Lin sözünün mənası uzatmaq deməkdir. Və iki əlif var ki, vav və ya, düzdür? sükunlu gələrsə və ayənin sonunda olarsa və bu sözün sonunda dayanılarsa, vəqf edilərsə, bu zaman 2 və ya 4 və ya 6 hərfi miqdarda uzadılması caizdir. Bəli. 2-4 yazmışsın, düzdür? Ə, hə, onda 6 şey eləməyin, çünki ola bilsin başqa qirayətlərə görədir. 2-4, Hafsan, Hafsan, Hafsan asma görə. İkinci ayə, ilə fihim, uzatdım. Və fikir verin, əlifdən sonra belə bir oxşarısı var. O, yənin biz dedik ki, uzatma, iyinin uzatmasının gizlin əlamətidir. İ. Yəni, bənə demək istəyirəm, əlifin uzatması kiçik belə bir xətdir. Kiçik belə var. Vavun uzatması kiçik vavdır və iyin uzatması bu cür oxu işarəsidir. Riyazətdə olmur. Bəli, o riyazətdə kiçik böyük işarəsi olamır. <coughs> Bu böyük deyilsin. Bəli. Bəli. Bu böyük işarəsidir, kiçik formada. İləfihim və demədi ki, iləfihim. Dedi, i, i, iki hərəkət ilə həmçinlərini də uzatdıq. Çünki kiçik, baxın, işara var lərin üzərində. Bu da əlini uzat. Bəli, bəli, elə bir şey hərfi çəkir, iki hərfi qılaq. İlə fihim rihlətəşşitə, rihlətəşşitəi və sayif, sayif, seyif. Yaxşı, bəs dəlil nədir ki, dəlil nədir ki, sual verə bilərsiniz ki, qalın hərflərdə bu tə tətbiq olunur. Dəl odur ki, əgər bu qalan hərflərdə tədbiq olunsa, onda məna bilinməz. Yəni, məsələn, tutaq ki, Əs-sayif yaydır. Əs-seyif qılıncdır. Məna pozulur, məna dəyişir. Əgər biz bunu ey kimi tədbiq etsək, onda olacaq ki, İləfihim rihlətəşşitəi və-seyif. Seyif. Nə qədər istəsən ki, suanı qalın biləsən, almayacaq. Çünki məxrəc nədir? Artıq ə kimi demirsən buna say alınmır. Ona görə gərək qalın hərfləri qalın kimi ifadə etmək, tələffüz etmək, amma yəni isə uzatmaq lazımdır. <clears throat> və həmçinin rihlə təşşitə uzatdı və üzərində belə bir dalğa işarəsi var. Bu da məddul muttasılın uzatmasıdır və di hökmü vacibdir. Yəni 4, 5 və ya 6 hərəkə miqdarında uzatmaq lazımdır. Üçüncü aya Fəl-ya'budu ayənin sonunu uzatdıq və sonra əlif gəldi üzərində sukun. Dedik, o sukun nədir? Əlif oxunmur. Olur. Bu, belə yumru sukun olarsa, baş verərsə hər an, hər hansı bir hərfin üzərində, yəni hər hansı hərf deyəndə qəst etdiyimiz, yəni əsasən üç hərfdir. Əlif, vaviyə, məd hərf. Hə, bələ, bələ, qrammatik hərf. Oxunmur ya uzadılmır? Oxunmur. Bax, fikir ver. Fəl yə'budu. Vavu uzatdım, amma əlif də var axı. Bəs əlif? Əlif yəni rol oynamır burada. Var amma yoxdur. Yazıda var amma oxunmur. bəli, bəli. Sözün əlifi deyildir, hələ belə əlifdir. Bəli, yəni cəm əlamətini bildirən əlifdir və bu da oxunmur ümmən. Fəliyəbudu rabbə həzəl beyt. Artıq dedim ki, beyt deyə və, deyə və işlətmə deyir ki, beyt, beyt, beyt, beyt, beyt. və yaxşı, bəs səbəb? Beyt. Yox, yox, məhz nəyə görə ey dedik, nəyə görə ə demədik? Anladım, anladım. Yəni, nəyə görə işlətmək olmaz şübhəyəm? Əl-bəyit. Hasanlıq söhbəti var. Ümumən çətinlik, hətta ərəb dilində bu beyt deyilir. Əl-beyit. Çünki ey yoxdur ərəb dilində, düzdür? Əl-beyit. Amma əsli əl-bəyit. Yaxşı, nəyə görə çətindir? Çünki ə hərfi ilə yəni uzavanda yəni ağız həddən artıq yəni çətin bir hala düşür ki, bu, bu, bu zamanda məxrəcləri ifadə etmək çox çətindir. Məsələn, desək ki, əl-bəyt, bir dənə siz dediyim, əl-bəyt, yəni, gör necə çətinlikdir. Amma desək ki, əl-bəyt, bəyt, çox asan, asan. Məli, səbəb bunların bir dənə səbəbi hasanlıqdır. Ərəb, yəni, ümumən ərəb dili hasanlığı sevir. Yəni, çətinlik olmasın dildə. İnsanlar asılsız. Bəli, ey kimi oxuyaq. Yalnız qalın hərflər olarsa istisna, qalın hərflər olduğu kimi oxunur. Qalınlar saddır, tadır və ya ra özü olarsa a olduğu üçün qalın oxunur və olduğu kimi. və yenə də ayənin sonunda e, oxundu meddullin, çünki yə hərfi gəldi sukunlu və tə hərfi çox kiçik bir şəkildə ifadə olunur. Məsələn, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Yəni, çox ifrat dərəcə yox. Bəziləri deyir ki, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ beyt. Tə qalqala deyil. Yəni, çox kiçik bir şəkildə ifadə edilir. Dördüncü ayə Əlləzi uzatdıq. Çünki məddül munfasıldır. Ayrı-ayrı kəlmələrdə gələn uzatmadır. Və bu uzatmadan sonra gələn əlif ayrı-ayrı kəlmələrdədir. Sonra fikir verin bir dənə. Əlləzi at'aməhum Ellezî eta. Eta. Ta. Çünkü ta harfi ne, ne harfi değil? Kalıkalı harflerindendir. Kutbu ced, kaf, ta, be, del. Ona göre ta'nı küçük kalgala etti. Çünkü sözünün ortasındadır. Ve okunur belə. Ellezî at'amahum Ato, ato. Ellezî at'amahum ato. Ellezî at'amahum Və burada mimdir, mim üzərində heç bir şey yoxdur. Və sonra mim yenə gəlir, şəddəli, idğam, misleyn. Yəni iki eyni və həmcins olan hərflərin bir-birinə rast gəlməsi zamanı hərflərin bir-birinə girməsi və birinci hərfin oxunmaması, ikinci hərf isə şəddəli olmasına deyilir. Mim mimə girərsə, bəbəyə girərsə, tətəyə girərsə. Fəmə rabihət ticarətuhum. Fəmə rabihət. Sonra ticarətum tə itdir o. Məsələn, اضرب اضرب بعصاك الحجر همشين بردعين مصدر الذي أطعمهم أطعمهم من إخفاض فنوز على هش بهلكة يخطب شبالي ها ها بو مستين إخفاض الذي أطعمهم من من من نو إخفاض Min, min. Çünki cim hərfi ixfa hərflərdəndir. Və bunu da bildirmək üçün bunun üzərində heç bir şey yoxdur. Min cu'i cu'i idğam ma'al gunna. Cu'i in deyil. Mı itdi və səslə getdi burdan. Min cu'i cu'i vav iki dəfə oxunur və səs verilir buna. İdğam məluğuna qarışlasın. Əl-ləzi ət'aməhum min cu'in və əmənəhum min xavf. Bir şey verir. Min xavf. Yəni, burada nədir ki, fərq? Yəni, fərq nə, nədədir ki? Burada da min sözüdür, burada da min sözüdür. Amma burada min sözünün üzərində heç bir hərəkə yoxdur. Burada isə min sözündə də sükun var. Çünki biri ixfadır, biri isə izhardır. Allah sizdən razı olsun. Biri ixfa, bəli, altı hərfdən hə, biri gəlib, o manaslar da boğaz hərflərdir. Həmzədi, hədi, xadı, qayn, e, hə, xa, e, üzr istəyəm, həmzə, hə, hə, ayn, xa, bir də qa. Və burada da xa gəldi, xa. Xa da boğazın əvvəlindən çıxdığı üçün və izhar hərfi. İzhar yəni açıq aydın bir şəkildə demək lazımdır. Və ona görə hətta e, sizin üçün belə bir sükun da qoyulub ki, biləsiz ki, açıq aydın oxunur. Açıq aydın oxu. Bəli. Və <clears throat> oxunur belə. Əl-ləzi at'aməhum min cu'in və əmənəhum min xavf. Min xavf. Lin. Və fikir verin, demədik ki, min xəvuf, xəvuf, xəvuf. Və bu da özü dəlildir ki, qalan hərflər nə oxunur? Olduğu kimi oxunur. Ha, hav, hav. Çünki eyni oxumaq mümkün deyil. Xəvuf olmaz. Yalnız ə olan hərəkəli hərflər e olur. Amma qalın hərflər isə həmçin ra da o, o qalın hərflərdən saymaq olar bəzi hallarda. Bunlar a kimi oxunur. ve ayağın sonunda mim qoyulub ve bu mim de Bismillah sözlər keçmək üçündür. Bir dənə də oxuyaq bu üç tane surəni, fikir verin. Nasr surəsindən birinci başlayaq. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İzə cəəə nəsrullahi vəl-fəth. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وسبحانه وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك هذا وما كان التوفيق فمن الله وحده وما كان من خطا او او نسيان فمن او من الشيطان والله ورسوله منه بريئا